punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Lili yang ada di Cepu dengan judul Jai Langkung. kejadian iki alami ing taun 2003 nalika iku aku isih sekolah STM kelas telu. Kemis malam Jumat aku, Wawan, Heru, Ardi, lan Gun lagi kumpul ing omah Agus lan lagi nonton film horor sing judule Jailangkung. Sabubare nonton film Jailangkung kanca-kanca ngrembug njajal gawe Jailangkung. Karepe pingin buktekno yen Jailangkung iku bener-bener ana utawa iku mung rekodaya film. Agus banjur njupuk jebor lan rinjing ana ing omah mburi. Sakwise jalangkung digawe banjur kanca-kanca maca japa mantra sing kaya ana ing film. Bola bali japa mantra diwaca, Jae Langkung ora gelem teko nganti judeg geru ngomong. Wah, wah, wah, Jae Langkung kok ora gelem teko. Apa menawa wae ing jero omah iki ora ana demit. Wis, ngene wae. Gelem apa ora kabeh nyeluk Jae Langkung ana omah suwung ing pinggir desa cedhak kuburan kae. kanca-kanca padha budal menyang omah suwung sing ana ing pinggir desa cedhak kuburan. Sak tekane ana kono Wawan banjur ngomong, "Piye iki? Sida nyeluk jalangkung ana ing jero omah suwung iki ora?" Jawab Agus, "Ya jelas sida, wis kadung tekan kene." siomai gedhe sing model kuna gawe awak merinding amarga genthenge padha pecah papan lan gedheke akeh sing padha pretel ing pinggir omah suwung iki akeh alang-alang lan rawatan sing padha mrambat ana ing pinggir gedhek Ing mburi omah ana wit nangka lan pring sing ketel banget. Alon-alon aku karo kanca-kanca mlebu ing jero omah, suwung liwat jendela. Jebul ing jero omah suwung iku akeh kamari, nanging ana salah sijining kamar sing digembok lan ora bisa dibuka. Lampu semprong banjur disemetardi. Jai langkung banjur tak pondong lungguh sila karo kanca-kanca ngubengi lampu semprong. konco-konco bareng-bareng maca japa mantra sing kaya ana ing film Jaya Langkung Jaya Langkung di sini ada pesta datang jemput pulang terantar Please, please, please, I want to know. Please. जी nganti pegel bola bali donga diwaca nanging jailangkung ora teko-teko nganti jengkel banjur jailangkung tak gletakno ing lemah ora dinyono ana swara wong watuk saka pojokan omah rasane jantungku ndredeg awakku merinding lan kaget nalika ana wong ngadeg ing pinggir lawang mburi Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ora aku sing dredeg kabeh kanca-kanca ngadek arep padha mlayu Nanging wong sing ngadeg banjur ngomong, "Wis, wis, wis, ora usah padha mlayu. Iki aku manungsa, ora demit." Krungu swara iku mau kabeh kanca-kanca padha mandeg ora sida mlayu. Heru sing bocah kemlete lan petita-petiti banjur ngomong, Oh alah lek selamat, lek selamat. Tak kira kowe demit. Lah wong rambutmu dawa kriting jemblung kaya jin gendar, gawe aku karo kanca-kanca girap-girap wae. Jebule wong sing ngadeg kuwi lek selamat to. Anake Mbah Jito, wong sing pinter ing kampung iki. Slamet banjur ngomong, "Lagi la opo bengi-bengi nang omah suwung iki?" Heru banjur jawab, "Aku lan kanca-kancaku lagi nyeluk jalangkung, nanging jalangkung ora gelem teko." Lek Slamet moro karo ngomong lan nyekel jalangkung. Yo jelas ora bisa lah jalangkung iki gedhen sirah lan kabut awak. Wis ngene wae, aku jukukno irus lan nanting cilik mengko tak gawekno jalangkung, nanging barang iku mau kudu barang colongan. Ojo lali karo nggawa menyan utawa minyak wangi. Wawan karo Gun banjur mulih jiko anting lanirus ing omah. Aku Heru Agus Lanik slamet ngenteni ana ing masuwung iku. Ing jero omah suwung iku akeh swara glodakan lan swara-swara tekek padha negel. Ing mburi omah kaya-kaya swara manuk beluk lan asu padha juguk. Sak aku wedi nanging ana lek slamet atiku srondo ayem. Wengi iki hawane adem banget cahyaning bulan kat ton padang Nerajang genteng-genteng omah Ora pati suwe Wawan karugun teko nggawa barang sing dikarepake lek slamet Nyan banjur diobong lek slamet iru slananting ditaleni digawe jalangkung. Lek slamet banjur silo sendakep madhep ngulon. Ambune menyan nyegrak banget ana ing irung. Awakku ndredeg kabeh mergo saka kekaduan. Suara asu padha juguk, suara tekek lan manuk padha negel. Lek slamet banjur maca donga nembang kaya Pak Dalang. Suarane grok kaya wong tuwa. Hangku san Sukma Sukmo linuwe kang ono jagate pewayangan Ngundang Sukma nglemboro kang iteri Jagate pewayangan Sukma nglemboro kang ratoni jagate lembut Metuo ingsun pingin ketemu <coughs> Sakwise lek selamat nembang moco dungo iku mau banjur lek selamat moco dungo bola bali Jalangkung, jalangkung jahe nepo sukmo nglemboro neng kene ana pesta raja jahe langkung dang teko slamet maca donga iku mau. Jae langkung sing tak pangku tak rasa-rasake saya-suwe saya abot, kaya-kaya ana sing manggoni ing jero anting sing tak pondhong iki. Aku lan kanca-kanca gumun lan kaget, iro sing digambari mripat loro, irung lan lambe iso ubah lan gedhek-gedhek dhewe. Pertondo Jae langkung wis gelem teko. Banjur lek slamet takon, sinten ingkang rawuh niki? Jae langkung ubah-ubah dhewe. karo spidol sing wis ditaleni banjur nulis ana kertas tulisane jenenge Raminah Banjur lek slamet takon meneh apa kowe wis suwe manggon ing suwung kene lan sebab apa kowe manggon ing kene Jai Langkung nulis, "Wis 23 taun aku manggon kene. Biyen aku mati amarga kendap. Margo Jailangkung nulis sebab mati nih Goro-goro kendat Lek selamat banjur takon meneh Sebab opo kue kendat ono omah kene Opo iki omahmu Jawab Jailangkung lewat tulisan Iki omah paklikku lekku Biyen aku saka desa arep golek gawean. Nalika nginep ing kene, yen bulek neng pasar aku diperkosa paklik Tak kira kendhat bisa ngrampungi masalahku. Nanging awakku malah kesasar ing jagate lelembut. nilik selamat meneh. Apa kuwi sing ngetok lan medeni wong kampung ana ngarep omah iki? Jawabe Jae Langkung lewat tulisan. Aku ra medeni. Mung niatku njaluk donga supaya awakku enggal ditompo Gusti. Amarga ing jagate lelembut aku ngenteni timbalaning Gusti. Hah. nilik selamat meneh apa sak liyane kuwe ana meneh sing manggon ana omah suwung kene jawabe jae langkung lewat tulisan ana jin tuwa sing jempor jenenge sura lempok manggone ana ing wit nangka mburi omah Lek selamat banjur maca dungu alon-alon karo ngomong Wis, kowe ndang bali ana ing jagat meneh. Muga-muga arwahmu inggal ditampa Gusti. Jae langkung sing tak pondong bali enteng meneh. Banjur nglimpruk ora duwe daya. Banjur lek slamet ngomong. Wis, kowe nang bali kabeh saiki iki wis tengah wengi. Sakdurunge bali aku lan Heri njaluk warah carane nyeluk Jae langkung. dina jam 11 wengi aku, Wawan, herulan Gun karo Agus duweni rencana meneh yaiku arep gawe jahe sing ana ing kuburan bayi panggonane sak pinggiring sawah kabeh kanca-kanca padha mlaku mara ing kuburan kono kaya saka kekaduan krungu swara manuk gagak. Rasane awakku merinding kabeh. Sak tekane ana ing kuburan bayiku menyan banjur diobong. Lampu teplok utawa lampu semprong uga disumet wawan. Sak cedhaking panggonan kono ketok padang. Wit asem loro sing ana ing pinggir kuburan uga ketok. Sak cedhake wit asem loro sing gedhe-gedhe kono ana sumur tuwa. tinggalane londo sing saiki banyune wis ora dijupuki meneh amarga ceritane wong tuwa dhisik ing sumur kono tau dinggo bunuh diri ora mung iku wae akeh wong sing diruwi bangsa lembut sing ana ing kono Ono meneh sing diruwi ula sing gedene sak glugu nyegrak irungku mambu menyan sing diobong heru jelangkung sing digawa Agus banjur diwenehke aku sakwise jelangkung tak pangku heru banjur maca donga nembang sing wis diwarakilik slamet sangkun zat sukmo sukmo linuwe kang ana jagate pewayangan ngundang sukmo ngemboro kang ratoni jagate lelembut metuwa ingsun pengin ketemu sakwise heru maca donga sing mirip dalang banjur kanca-kanca bareng maca donga jae langkung jae langse jae nepo sukmo ngemboro neng kene ana pesta raja jae langkung nang teko Saknalika iku uluku padha ngadeg jemborok, sirahku rasane gedhe, saya merinding meneh swara asu jubuk meneh ora gelem leren. Ndredeg lan gemeter rasane nalika jalangkung sing tak cekli abot banget lan mobat-mobit nganti aku kualahan mondong. Heru banjur madhep ing jalangkung karo ngomong. "Hei, sapa sing wis teko iki?" Jalangkung ora gelem nulis malah polah mobat-mabit. Heru banjur takon meneh. Terus jahe langkung gelem jawab nganggo tulisan. Sopo kue wani ngundang aku? Heru langsung jawab. Aku Heru, arep njaluk nomor togel. Jahe langkung nulis. Aku gelem menehi nomor togel, nanging kudu ana sarate. Heru jawab karo nyentak. Sarate opo, Jahe langkung nulis meneh. Jaluk getihmu sak batok lan sirahmu. Heru! banjur ngomong meneh. Wis rasah kakan polah kowe. Padune kowe ora iso meneh aku nomor. Aku arep golek lan nyeluk demit sing menehi nomor. Wis kowe ndamere. Jailangkung ora gelem nulis sapa-apa lan ora gelem ngalih. Jailangkung mung polah terus nganti aku kualan. Heru banjur ngomong meneh karo nyentak. Kowe gelem mere apa ora? Jailangkung langsung dicekel Heru lan diuntang antingke ditatapno ning wit asem. langsung ngomong karo nyekeli Heru Her her kowe ngawur niate kanca-kanca mung dolanan jalangkung ora njaluk nomor jawab Heru ora aku pengen njaluk jalangkung sing gemletak jebule iso ngadeg dhewe lan pencolotan aku kaget campur wedi kanca-kanca padha ngadeg jalangkung iku banjur pencolotan marani Heru Heru malah tambah ngawur meneh nalika Jaya Langkung pencolotan ana ing ngarepe Heru. Heru malah nyaduk Jaya Langkung iku nganti tekan ado. Ora nyono ing dhuwur wit asem krungu swara wong guyu cekakakan. <laughs> Aku go krungu wong anjlok saka dhuwur. Heru wis ngletak kesurupan lan greng-greng kaya macan. Ardi uga kesurupan lan nangis drenging. Aneh, aneh meneh gun kesurupan wong gagok. Nalika iku aku lan Agus bingung. Aku arep nulungi wedi yen mengko ketut kesurupan. Suara Ardi lan Wawan banter banget karo brok-brok. Suara Subaung lan Manuk Gagak ing dhuwur banter banget. Suara angin sing banter neraki pring-pringan. Rasane sikil abot lan ora bisa diobati. Ora ngerti sapa ngendi Mbah Bayan banjur teko karo ngobat ngabetke teken. Nganggon sumingkir demit-demit sing wis ngleboni bocah-bocah. sumingkir opo kang olodo lungo opo sing ora becik sumingkir sumingkir sumingkir sumingkir kabeh kang ora becik padha sumingkir saka kene sumingkir Wawan sing kaya kesurupan ula sing dlosoran banjur sadar lan nglimpruk ora duwe daya. Ardi uga ngono. Nanging Gun lan Heru isih ngreng-ngreng kaya macan nalika Mbah Bayan nyebulan maca donga ana ing ngarepe Heru. Heru lagi sadar. Semono uga Gun uga langsung gletak kaya wong semaput ora duwe daya. Sakwetara suwe nalika bocah wis padha sadar kabeh, Mbah Bayan ngomong karo muring-muring. Kowe iki kabeh padha ngawur. Panggonan iki ora panggon sak baine lan ora panggonan dolanan. Demit lan bangsa lembut kuwi padha nglumpuk ing kene. Padha isih eling kabeh apa ora yen anak elek Darno kesambet nganti saiki isih edan ora mari-mari. Apa kowe kabeh pengin kaya ngono? Wis kowe kabeh nang padha mulih. Kabeh ora enek sing wani bantah. Banjur aku karo kanca-kanca langsung mulih. nganti saiki aku ra wani dolanan ngono-ngono kuwi meneh. Iki pengalaman sing tak alami nalika aku isih sekolah. Salam kanggo pemburu misteri sajian malam Jumat. Soko aku Lili ing Cepu bersama tim Cimat.